na ibada ya kuwafanyia wazazi wema, kukaa na watu kwa muamala mzuri, kuamrisha mema, kukataza mabaya. Kulikuwa na mema mengi sana, kutoa sadaka. Sikuwahi kufanya, kwa hivyo nirejeshe duniani ili nikafanye mema yale ambayo nimeyawacha. kala taambiwa hapana, anayekwenda akhera hakuna tena kurudi duniani innaha hiya kalimatun inama innaha kalimatun huwa qailuha ni neno ambalo mwenyewe analisema tu nirejeshe duniani anasema arejeshwe tu lakini hakuna kurudi ni neno ambalo analisemea tu innaha kalimatun huwa qailuha ni maneno ambayo yeye anayasema kwamba arejeshwe lakini hakuna kurudi ukifika huko min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun na mbele yao kuna maisha ya barzakh maisha ya kizuizi yani duniani hayupo wala akhera hajafika vizuri yuko hapo katikati yanaishwa maisha ya barzakh ambao ni maisha ya roho waljasadu tabaun lahu na mwili unafuatia ni maisha ya roho na mwili unafuatia inaoneemeka au itakopata adhabu ni roho lakini na mwili vile vile unahisi ni kinyume cha maisha ya hapa duniani ambayo ni maisha ya mwili lakini na roho inafuatia mwili ukipata mateso makali basi na roho huwa inaumia na mwisho inatoka hiyo roho kwa hivyo duniani ni maisha ya mwili na roho inafuatia ama baada ya kufa ni maisha ya roho na mwili unafuatia wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun na mbele yao kuna maisha ya barzakh mpaka siku ya kufufuliwa viumbe siku ya kiyama na watakapofufuliwa faidha nufiha fi الصور fala ansaba بينهم يومئذ ولا يتساءلون litakapopulizwa baragumu likipulizwa baragumu kutakuwa hakuna nasabu baina ya watu wewe fulani bin fulani wewe min aina ukoo wako ni upi na upi hakuna nasabu hiyo wala yatasaalun wala watu hawataulizana wewe ni mtoto wa nani baba yako ni nani kabila lako kadha hawataulizana nasabu ila akhir alayat mpaka mwisho aya ndugu islam aya hizi zinatukumbusha kufa na kila mmoja anajua kwamba atakufa hakuna hata mmoja anayedhani kwamba atakaa milele hakuna kila mmoja anajua yakini kwamba atakufa muda gani tu ndio hajui suala liko hivi tufe vipi kila mmoja atakufa lakini vipi tufe Allah anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun msifike kufa isipokuwa mwe waislamu muwe mnyenyekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ufe ufe vizuri kuondoka kwako iwe watu wanasikitika kwa nini kaondoka huyu viumbe wa Allah kuanzia binadamu wanyama ndege miti samaki walioko baharini wawe wanasikitika kuondoka kwako hivi ndivyo mtu anavyotakiwa aondoke kwa sababu ukiondoka vizuri na viumbe wakakutaja vizuri hii ni dalili kwamba kuondoka kwako kumekuwa na vizuri, na ukiondoka viumbe wa Allah wakakutaja kwa ubaya, basi hii ni dalili kwamba uko unakokwenda mambo utakayoyakuta ni mabaya. Ndugu Islam, haya ninayozungumza ndiyo leo unakusudia kukumbushana katika siku ya leo. kukumbushana katika siku ya leo ni haya mazungumzo ambayo nazungumza katika hadithi ambayo imepokea Imam Bukhari ambayo imetokana na sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu murra bi janazatin ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala mustarihun wa mustarahun minhu lilipitishwa jeneza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lilipitishwa jeneza mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam jeneza hilo baada ya kupita mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya kutufundisha sisi mustarihan wa mustarahun minhu imma kastarehe au wamestarehe kutokana na yeye masahaba maneno haya hawajafahamu ikabidi wamuulize mtume sallallahu salama mal mustarihu wa mal mustarahu minhu nini maana ya maneno haya kwamba kastarehe au wamestarehe kutokana na yeye mtume sala sallallahu alaihi wasallam akasema ina lmumina hakika ya mu'min yani atakapokufa istaraha min naswabi dunya wa adhaha ila rahmatillah hakika mu'min anapokufa hustarehe kutokana na shida za kilimwengu na maudhi yake na matatizo mbalimbali katika dunia hustarehe kwa sababu anakokwenda hakuna tena shida huko kwamba sijui umeme umekatika, sijui maji hamna, sijui kuna hakuna kadha huko, ile shida zote za kulimwengu zimeisha, hakuna kuumwa. Leo hapa mtu anaweza kuwa ana pesa lakini ana mahitaji yoyote, lakini anaumwa, mkojo hutoki, au ana maradhi kadha, hana raha katika ulimwengu huu. Sasa akifa mume haya maudhi yote yanakatika anaenda katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala wa innal fajira idha mata na hakika ya mtu muovu akifa istaraha minhu alibadu walbiladu washajaru waldawabu hustarehe kutokana na kifo chake hustarehe waja wa Allah miji ya Allah hustarehe kutokana na kifo chake miti pamoja na wanyama wote wanastarehe kutokana na, na maudhi yake aliyokuwa nayo katika ulimwengu huu huyu mtu mwovu kwa hivyo akifa inakuwa ni faraja kwa binadamu na wanyama na miti na miji yote ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu anaambiwa fulani amekufa Allahu akbar fulani ndio huyo fulani ah, hajafa ndiyo huyo kafa yani haamini Allahu akbar kachakufa ah tumestarehe tumepoa alikuwa na maudhi makubwa sana kwa hivyo waja wa Allah wanastarehe miji ya Allah inastarehe wanyama miti yote inastarehe kutokana na kifo chake ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surat dukhan fama bakat alaihim as-samaa wal ardu wama kanu munzarin hazikuwalilia mbingu na ardhi kwa kifo chao hakijawalilia mbingu na ardhi hazijalia kwa ajili ya kuondoka kwao wala hawakupewa muda wa kutubia wakapata kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema ibn At-Tabari ibn Jariri Tabari kwamba mbingu na ardhi huwa inasikitika na kulia pindi mtu mwema anapoondoka katika dunia hii, mtu mwema ana sehemu anaosujudu katika ardhi, husujudu, humwabudu Mola wake. Kwa hivyo akifa, ile sehemu aliyokuwa anakaa mwenyewe, anasali sehemu mbalimbali, misikiti mbalimbali mbali ikiwa imemkosa ardhi mtu yule basi ardhi hulia na kusikitika kwamba mja fulani aliyekuwa anasujudu katika ardhi hii hayupo tena inasikitika ardhi na kulia kilio ambacho sisi hatuwezi kujua ni kilio namna gani lakini Allah yeye anakijua kwa sababu tayari ndiye aliyesimulia famabakat alaihim lsamau wal ardu hazikuwalilia mbingu na ardhi kwa sababu ya uovu wao waliokuwa nao na mbinguni anasema Ibn Jariri Tobari katika tafsiri yake mbinguni huwa kuna mlango huwa anapandishwa amali zake zikapita hapo hizi amali zake anazofanya hapa ardhini zinapandishwa juu sasa anapoondoka ile sehemu ilipokuwa inapandishwa amali zake katika mbingu zina sita amali zile kwa hivyo sehemu ile hulia na kusikitika kwamba hazipandishwi amali tena za mtu yule ambaye ameshakufa kwa hivyo hulia mbingu na baadhi ya wafasiri wamesema ala hadfi mudhafu ni kwamba mudhafu imeondoshwa ikabakishwa mudhafu ilaihi yani fama bakat alayhim as-sama'u yani ahlu as-sama'i wal ardu yani ahlu al-ardi havikuwalilia viumbe ambao ni malaika walioko juu huko mbinguni hawakulia kwa sababu ya kuondoka kwao wala viumbe walioko ardhini binadamu na majini na wanyama na ndege na samaki hawakulia kwa sababu ya kuondoka kwao walikuwa ni watu waovu sana bali viumbe hawa wamefurahi kukondoka kwao kwa kufa kwao viumbe hawa wamefurahi kwa hivyo ni mustarihun wa mustarahu minhu mja akiondoka ima starehe kutokana na shida za kilimwengu anakokwenda hakuna shida tena ni raha tu anakokwenda shida ni hapa hapa kwa hivyo muumini kama kafa ni muumini wa kweli anaenda kustarehe shida za kilimwengu zimeisha au mustarahu minhu au anastarehe kutokana na yeye ukorofi aliyokuwa nao na uovu aliyokuwa nao viumbe wote wanafurahi kwa kuondoka kwake kwa hivyo tuishi katika dunia pale tukapoondoka viumbe wasikitike kwa nini tumeondoka ilikuwa kweli tumeondoka kila mtu ana muda wake lakini wasikitike viumbe wa Allah kwamba fulani tumeondokewa utaji kwa uzuri na katika hadithi ambayo imepokea Imamu Bukhari hadithi maarufu murra bijanazati ala nabii sallallahu alayhi wasallama فأثنى فأثني عليه خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت lilipitishwa jeneza kwa mtume saa salama watu waliokaa pale masahaba wakalisifu kwa kheri ah fulani ule ah fulani ah mashallah mashallah wakalisifu kwa kheri mtume yupo pale akasema wajabat wajabat wajabat imemwajibikia imemwajibikia imemwajibikia si muda mrefu likapitishwa jeneza la pili jeneza lile likasifiwa kwa shari ah yule bwana ah, alikuwa kadha kadha na hii ni dalili tosha kwamba mtu akiondoka na uovu basi atasifiwa kwa uovu wake wala usiseme kwamba msitaje maovu ya maiti zenu la tadhkuru masawi ya mautako msitaje maovu ya maiti zenu maiti atatajwa kwa vile alivyo unataka uondoke uzuri utajwe kwa uzuri basi uondoke vizuri fanya matendo mazuri usifanye maovu uwe mwema kwa waja wa Allah ukiondoka hali ya kuwa umebeba mizigo umebeba dhulma umefanya dhulma mbalimbali umefanya maasi ukiondoka hivyo ulivyoondoka ndivyo utakavyotaja na waja wa Allah na hadithi hii kwamba msitaje maovu ya maiti zenu hadithi hii ni dhaifu sana hadithi hii ambayo mtume kasema wajabat ni hadithi ambayo imepokea Imam Bukhari na ni hadithi sahihi kwa hivyo mtu akiondoka amefanya maovu atatajwa kwa maovu yake aliyofanywa Unataka utajwe kwa uzuri, jitahidi uondoke na mambo mazuri. Niliposifiwa jeneza lile, Mtume akasema wajabat, wajabat, wajabat. Masahaba hawakufahamu. Omar bin Al-Khattab akamwambia Rasulullah, huyu kasifiwa kwa kheri ukasema wajabat mara tatu, na huyu kasifiwa kwa shari ukasema wajabat mara tatu. Nini maana ya wajabat? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadha athnaytum bilkhairi wajabat lahu janna wa hadha athnaytum bisharri wajabat lahu an-nar huyu mmelisifu jeneza lake kwa kheri kwa hivyo pepo yeye ni wajibu kuipata na huyu jeneza lake mmelisifu kwa shari moto ni wajibu wake kuupata antum shuhadaullahi fil lardi antum shuhadaullahi fil lardi antum llahi fil lardi mtume sallallahu akasema mara tatu nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala lnas mtume mtume sallallahu akawafahamisha kwamba nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini kwa hivyo huyu amesifiwa kwa kheri kutokana na wema wake aliofanya, na huyu amesifiwa kwa shari kutokana na maovu yake yale ambayo ameyafanya. Tujitahidini tukiondoka, kila mmoja ataondoka, lakini tuondoke hali ya kuwa tunaondoka vizuri, tunatajwa kwa uzuri. Hii ni dalili kwamba tutakokwenda itakuwa tumesalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiondoka vibaya tunafanya mambo mabaya, dhulma, tunafanya mambo mabaya, zina, riba na mambo ambayo maasi ya Allah ambayo amekataza. Mema aliyotuamrisha hatufanyi. Tukiondoka basi mtu ataondoka na atatajwa vile ambavyo alivyokuwa.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 ta'ala na wakadhurika wengine kama mtume anavyosema istaraha minhu ibadu walbiladu washajaru wadawabu kutokana na maasi yake hawa walikuwa yanawaudhi kwa hivyo walipoondoka waja wa Allah mimea e, miji miti yote imefurahi kutokana na maudhi yake yale maudhi madhambi yalikuwa yanawaathiri na hivyo ndivyo ilivyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa sahih inna Allah anzala hajara al-aswada min al-janna kana ashadda bayadhan min al-laban fasawadathu dhunubu bani adam au khataaya bani adam hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliliteremsha al aswad jiwe lile ambalo lipo katika alkaba aliliteremsha kutoka peponi lilikuwa ni jeupe zaidi kuliko maziwa. Hapo mwanzo iliposhuka ilikuwa ni linang'ara jeupe kuliko maziwa. Fasawadatuhu khataya bani Adam, madhambi ya wanadamu likafanywa lejiwe lile, yale madhambi wanaofanya, basi lejiwe likapiga weusi. Kwa hivyo hajarul hajarul aswadi, lakini asili yake ilikuwa ni hajar. Hajar ni jiwe tu, na ilikuwa ni jeupe kuliko maziwa lakini kwa madhambi ya wanadamu unaona madhambi yanavyoathiri imebidi jiwe lipige weusi kwa hivyo madhambi ndugu waislamu ni hatari madhambi ndiyo yatakayomfanya mtu awe aonekane vipi haya madhambi haya kwa hivyo madhambi yanaathiri kwa hivyo tujiepushe sana mtu akiondoka aondoke hali ya kuwa hajabeba mzigo wakad khaba man hamala dhulma amekula hasara atakayekwenda mbele ya Allah na huku kabeba maasiya kabeba dhulma ya aina yoyote atakayekwenda mbele ya Allah na huku kabeba dhulma hatari leo kuna watu wakati wanatoka roho imebidi wafungiwe vyumba waachwe peke yao wafungiwe vyumba waachwe peke yao mtu ana anatoka roho anaruka anagonga na, na dari huko anaanguka chini anagonga na dari anaanguka chini anaenda kule aruka anaenda huku anakuja na kama anataka kumkamata mtu kwa hivyo imebidi kwanza watu wafungie vyumba vyumba wafunge mpaka roho imalize kutoka ndio wafungue mlango indalla ala shay ikiwa inaonyesha kwamba huyu kuna kitu fa inna ala su'il khatima hapa kinachoonyesha ni mwisho mbaya. Hapa kuna miji dhambi huyu alikuwa anaifanya. Kwa hivyo afike mtu wakati aangalie. Wakati siku moja niko Mnazi Mmoja hospitali, kuna katika hiyo chumba cha wagonjwa kuna mmoja yeye kazi yake anapiga makelele tu asubuhi mpaka usiku, wagonjwa wenzake wote hawalali. Huyo anakuja kama tani, jamaa ananiua na mambo kama hayo. Basi mtu mmoja katika wale watu wa wagonjwa akamwita mtu wangu mimi wa karibu, akamwambia huyu alikuwa anafanya makosa makubwa makubwa, alikuwa anapiga watu, anaonea watu kwa dhulma tu. Tukimkataza alikuwa hasikii, hataki. Sasa leo ndio ameumwa hapa, ndio yupo hapo kitandani, sijui anafanywa nini huyu ni kaka yangu mimi, lakini sijui nini anavyofanywa, na alikuwa na mambo makubwa makubwa, tukimkataza alikuwa hataki. Sasa indalla ala shay fa inna ma yadullu ala su'il khatima, ikiwa kuna kitu kinafahamisha hapa nini, kuna nini, inaonyesha huu ni mwisho mbaya. Tuondoke, tunapoondoka tuondoke kwa kutajwa kwa uzuri. Kila mmoja atakufa, lakini tuondoke vipi? Tuondoke hali ya kuwa tunatajwa kwa uzuri Ikutojwa kwa uzuri hii ni sababu kwamba huenda tukasalimika mbele huko tunapokwenda. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al hadha balada amina yatiha rizquha raghada min kulli makan wa sa'ira biladi muslimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.